ان للمتقين مفازا Hakika wacha Mungu wanastahiki kufuzu. Hadaiqa wa a'naba. Mabustani na mizabibu. Wa kawa'iba atraba. Na wake waliolingana nao. Wa ka'san dihaqa. Na bilauri zilizojaa. La yasma'una fiha lagwan wala kidh kadhaba hawatasikia humo upuuzi wala uongo Jazaa min rabbika ataan hisaba malipo kutoka kwa mula wako mlezi kipawa cha kutosha Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao Ar-Rahman. Mwingi wa rehma. Hawamiliki usemi mbele yake. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Siku watakaposimama roho na malaika kwa safu. Hawatasema ila mwingi wa rehma aliyemruhusu na atasema iliyo sawa tu. Dhalika al-yawmul haqq faman shaa attakhadha ila rabbih maaba.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 Siku ambayo mtu atakapoona yaliyotangulizwa na mikono yake na kafiri atasema, laiti ningelikuwa udongo. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika wenye kumcha Mola wao mlezi watapata kuokoka na adhabu na wataipata pepo na mabustani yenye matunda na mizabibu mizuri na wanawari walio watipwatipwa wahirimu yao na bilauri safi zilizojaa pomoni Hawasiki humo peponi upuuzi wala uongo. Ni malipo kutokana na Mola wako mlezi kwa fadhila yake na ihsani ya kutosha. Mola mlezi wa mbinguni na duniani na vilio baina yao, ambaye rehema yake imeenea juu ya kila kitu. Hapana yeyote mwenye madaraka ya kusema mbele yake. Siku atakaposimama Jibrili na malaika walioteuliwa nao wamenyenyekea Hasemi mmoja wao ila akipewa idhini na Ar-Rahman, mwingi wa rehma, kuwa aseme, naye atasema lilo sawa tu. Hiyo ndiyo siku isiyo na shaka. Basi atakaye na ashike njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi, arejee kwa imani na amali njema. Hakika sisi tumekuhadharisheni na adhabu itakayotokea karibu siku atakapoangalia mtu vitendo vyake vilivyotangulizwa na mikono yake na atakaposema kafiri kwa kutamani kuokoka laiti ningelibakia udongo baada ya kufa nisifufuliwe wala nisihesabiwe